E, justuki Euskal Herriko elkarteak antolatu duen e, ekimena da hau. Eta da, e, elduen berso eskolak e, gabiltzanak Euskal Herri guztian zer, ba nolabait elkarre ezagutzeko eta elkarrekin e, gauzak egiteko e, abiatu den abiatu den afera da. Eta jarri gaituzte e, talde desberrinetan, guri txingudi izena mandiguta, eta tokatu zaigu arabako kakiturrirekin eta goierriko beste talde batekin. egin. biak ere berso dire, arabako helduen talde bat da eta goierriko helduen beste talde bat. Mhm. Eta justuki ustut oita zortzi talde garela, ez nahi ze segur oita sortzi oita mabi bueno, ingur hortan bederen. Eta helburua da hori leia puntua batzu ikusi nahiko diote, e, agian ala da, e, izan ere gure herrian bai goierrirekin eta bai e, arabako kakiturrirekin eginen ditugu saio bana, e, bai irunen ondarribian edo endaian, bigarrenak, bigarren goierrekin egin barrekoa zehazteke dugu oino, Baina eta gero han ere eginen dugu, goierren eginen dugu saio bat eta beste bat araban gazte izen zure. Bueno, horre, samarra dugu e, txingudi taldearena, edo eskualdeko, eh? taldearen etzordu abenduaren amabian eh, izango oh, dugula, ez da? Bai, e, bertso azkari bat antolatu dugu, e, erlaitz mendilkartean, e, izanen da amabian, hau da larun bat honetan, eta ordu bitan izanen da. E, nik probesten dut publizitate egiteko. <laughs> eskerra genuen hmm. hmm. eskerrak eman el, erlaitz mendilkartari e, txoko hau eta eta bo, haiekin elkarlanean arituko garelako, eta e, justu izanen da ortu bietan, Amago, ez euro jarri ditugu, e, ez dugu ba, edo ez dute kobratzen, eta izanen da justuki bazkariaren hori ordaintzeko. Eta aski goxo bazkalduko dugula badakit, eta gehiago, e, ba hori irekiak daudela oraindik ere izen emateko, nahi duenak e, dakioke, telefonoa da, e, telefono espainola da, da 00 lau, hori baldin eta egualetik behitzen baldin duzu ez duzu jarri behar, iparaletik bai, eta izan entzen 6 behatzi 0, 0 6 bost, sortzi 6 askifite errandu, baina bo. Bai, eh. Interneten gure mm. blogean ere atxemanen duzu ezen bakia. Whatsappen bidez ere jaso daiteke, eh, edo mezu bat igorrita, izen emateko aski da. Berroia pertsona edo e, eh, aurrik usten ditugu, e, izen emanen dutela, hogeita mar bat edo ja izen emana daude, beraz gutxi gelitzen dira, baina, bueno, animatu da jendea, eta hor pozik izanen gara. Beraz, kakiturritik, eh, hemen, e, bueno, baditugu izen batzuk, eh? Alberto Martínez Korta Bitarte, betxo, Juan Mari Juaristi, uh -huh. eta Xaber López Santiago izango ditugu, txinguditik, ba, zu, bueno, egozela, jabera... Ba, iruna barretik, eh? Iruna barretik, hori da. Jarri egote mm, Bai, txingudei, baina... Txingudei izena, mm -hmm. baina, bueno. <laughs> Bueno, eh, izela ia esan bezala, inigo ugarte eta bel izango ditugu, Ez dakit, ezagutzen eh, aurretik, ezagutzen dituzu hor kakiturritik urbilduko diren, eh, bueno, bersolariak? Bai, ustukin iraztu izan ibili nintzen eh, ikasketak egiten, eta bai, haiekin, haiekin batzen nintzen, beraz, e, badut, López de Santiago ezakin norden zehat, agian akatuko nau, e, <laughs> ezagutzen balin badut, Zemion, bai, bekiorekin eta juaristirekin bai, e, harremana, nire gaztu izan, batzen o ibiltzen nintzenean edo berso eskola hiekin ere egiten nuen. Mhm. Beraz, ongi da, bai. E, Joar izan du da finalista lau urtetan zehar edo harabako txapelketakoa, beraz. Bueno, ongi pasatzeko aitzakia ez dugu, gai jartzen gotzona izpiolea izanen dela, -hmm. Uste dut falta zenula esateko, ginen beste guztia, biten. Bale, ba oso ongi, eh? Beraz, eh, oren diktokiak badaude, zango dugu, gogoratuko dobenduaren mm -hmm. izango dela itzordua, ordu bitan erlaitz kartean, eta sartzeak edo ah, bazkarianen enpresio maboste eurotan izango da. Hori da. E, goiz, bukatu horretik e, eh, pixka bat, alde guzu esan, zer moduz e, eh, duazten e, eh, ikastaroak? Bai, ba, oso ari dire joaten, iarran, e, ari gara bakoitzak gure taldeetan murgilduta eta bo, konten, konten, ekimen desberrinak ari gara ikastaroetatik aparte ere egiten, bo, e, kabigorrikoa hilabetean behineko hori ezaguna da, baina, bueno, poteo batzuk ere antolatzen ari gara gure aldetik, eta, bo, beti bezala denendako ateak zabarri ditugula, eta oraindik ere, horbaitek e, animoa beharko balu edo hurbiltzeko hurbildu daria lasai ateak zabali baitugulako eta oraindik ez berandu asteko ere nahi izan ezkera.